Eta ipagai goiz berin, Christian Tobira, frantxez justizia ministroa Euskal Herrian zela, larun batean, pentsatzegoa den bezala, initz jende, hainitz sekuritate neuri, eta be, gertakari hori segitu duzu arantxa. Bez, lehen lehenik, nola pasatzen da frantxez ministro bat urbiltzerakoan? Bon, ebe, erraiten alda, ez dela simple, ez da edonor diten eta sekuritate mailan frantxez ministro bat urbiltzen erarik be, bada, bada jende, ala erranen, dugu, hori gira ere Nikola Sarkozy urbildu zelarik garaian gaina presidentea zen. Eta be nola pasatzen den, ebe polizia bada denetan, uh, sartzea lehenik aipatzeko, bainoko unibertsitatean zen, beraz mintzaldi atelier hori, eta uh, ebe unibertsitateko bide hortan, ebe zerrez leho bat bazen lehenik, jamber da, ere bazirela protestatzaileak manif purtuz delakoak hor ziren oiuka, berantagoen zuten alko direnak, eta ondotik, beraz lego bat eta sekuritate egune bat edo main bat izena eman behar baitzen aintzinetik, kazetariek eh, edota parte hartzailek eta ebe hor sekuritatea, ondotik bat banaka pasagira be, poliziak minatu ditu gure zakuak, eh, be, ikusi abaginuen bomba bat adibidez, eta gero eh, bidean ere be, mintzaldi gune arte, bos metro guziz bazen pertsona bat egun honek haiteko. Bon. Egunon, egunon, egunon, bonjour, bonjour, egunon. Eta azkenean, eh, heldu gira, beraz, mintzaldi gunerat, prentsaguneak bazuen bere eh, lekua, eta behola, eta ondotik, ebe bezala, momentu baten buruan, uh, Christian Tobira agertu da, eta be, torri hain ala ere ezan behar da, iru pertsona poliziak kanporatu dituela, mintzaldi gunetik argudiatuz, uh, ebe justuki torriak zirela protestatzera, Tobiraren uh, eskontza, edo denen eskontza, uh, aldatzeko, ala, pixka bat kanporatze uh, indartsua, erraiten aldugu. Kanporatiak bakarrik eh, protesta hortakoak? Bai. Beste jende batzu kanporatuak izan dira, edo ez onartuak behar bada? Ez onartuak uh, iduriz, baina gara izena eman barzen aintzinetik, hainitzek etzekiten onartuak izan ziren ala ez. Gero nik kanpoan ez naiz egon, nifite sartu naiz ere, baina uh, ikusi ditut kanpoan kezkatuak ziren batzu azkenean sartu direnak. Izena eman dutenek uh, nik dakidanez bederen uh, sartu dira. Kolet kapdebielek, eh, randuzu proposatu tailega, eh, nola pasatu da galdera erantzun sistema hori? Bon, ala, ordean, eh, uste ginen eh, be, publikotik galderak egiten alko zirela, hori zen piskat interesa, bere atelieretan ala pasatzen da, bainan erabaki dute, be, interneten bidez izena eman zutenen galderak bilduko zitola koletek, kolet kapdebiel, beraz, diputate, diputatu sozialistak, eta berak egin ditu galderak zuzenki, eta Eta hor, uste dut izan dela lehen eh, pundu eh, negatiboa eta ba, zinez azpimarratzekoa, galderak eh, pixka bat orokorrak baitziren, berak sintesia bat egindu, eta beti orokorrean gelditu dira galderak, senditu da batzutan emengo gai batzu bazirela, eh? pentsatzen dugu biztana justizia ministro bat heldu delarik, bai honarat, horra Euskal Preso politikoen egoera ipatzen altzela. Zentralizatu ditu galera horiek kolet kolet bielek. Hala, berak bildu ditu edo bere uh, bulegoak eta berak egin ditu gero zuzenki galderak gaika pixka bat penala ipatu du eta presondegiak eta presondegien gaian momentu batean erien egoera zaharrenen egoera ipatu da bainan zehaztu gabe emengo kezka bat zela eta biztan da beherantzunak airean ere gelitu dira edo pixka bat eh, orokorak eta be, guretzat eh, interesik gabe kasik erretan ginoke. Arantxa edideder gure gomita goiz eh, berrin Arantxa zuk segitu baituzu serioski guai betortzia, eh, Christian tobigarena Christian Tobira, frantxez justizia ministroa euskalegian zen larun batean, aipatu duzu pixka bat aurkezpen bezala, sekuritate neuri hainitz, eta protestak bazirela, eta eh, denen ezkontzaren kontrakoak ziren hiru kanporatuak izan direla mintzalditik, eta bo gehienak gero iduriz edo galdea egin zutenak onartuak izan eh, direla, aipatu dugu ere galderak eginak izan direla, eta kolet viren ingurukuek zentralizatu zituz dela galdera horiek, berri zaipatuko ditugu uh, eh, istantean, benen lehenik, eh, galdera simplia, arantxa, eh, nolako emaztia da Cristiano Tobira? Bon, egia erran ez dugu uh, urbildu alizan, ezin izan gira berarekin mintzatu zuzenki, baina uh, mintzaldi denboran emaiten duen impresioa da Bon, uh, bat, mintzatzeko hori eh, aski markatzekoa da, bon, politikari ona dela erraiten aldugu, ez du paperik edena hola emaiten du, bakrik nota batzu hola hartzen ditu, eta gero bere zintzotasuna, ala ere, uh, bon, egia ez dut zautzen, baina inpresio hori emaiten du, zinez naturala, zintzoa eta be entzuteko hor zela emaiten du bederen eh, eta mm, bon, politikaria baina emozioan sartzen dena eta irria ere sortzen du boia da hor alere publikoan eh, bere aldekoak zirela gehiengoak sozialistak eh, ziren bere alderdikoak uh, be hainitz ere be irabazitu punduak bere alderdian uh, denen eskontzaren borroka horrek ilan eman duen indar hori eta bon txaloak emozioa eta sortu du eta eta ba, idurizan batzutan eh, sozialisten jeinkoa zela, da bazen olako uh, mintzo zelarik denak uh, begiak handi hor ziren begiratzen, baina ala ere zintzotasun hori nik senditu dut, behintzata. Nor ziren prezeski, sozialista horiek? Bon, ordan, eh, nola zen hor, uh, aipatzen alda, lehen lehoan bazirela sozialista nagusi batzu, lehenik uh, nire aldetik asirik hor etxeto, bai honako hauteskundetan aurkezten da, aurkezten da, be, sozialisten lista buru gisa, artetik eraiteko biziki akitua emaiten zuela, uste dut kanpaina horrek uh, eh, mineiten dakola eta fisikoki initzikusten ikusten zitzaion, eh? zen jatzartia, alta atxaldea zen. Eta Frantxo Maitea, ere, hortzen biztanena, sozialista nagusi bat, Jean-Claude Soudre ere, Mathieu Berger, eh, Michel Esteban ere, uh, naiz eta ez izan sozialista, baianako zerrendan aurkezten da, arrietxetoren zerrendan, eta eta um, artetik erraiteko ere uh, Jules Edouard Moustik hor zela uh, Frantxo ondoan sozialisten lego hortan jarririk laster entzuten alko dugu zergatik eta berdeak ere hor ziren aliz lehizagezar, bon, etzen lehen legoan bera, publikoaren erdian zen, eta berari galdegin dugu, beraz ze inpresio ukan duen gazigozo batekin arere atera da mintzaldi, hortatik parte hartzailea izan behar baitzuena. Jandiena interes zen baina ez du galdera guziak erantzun. Ara, nik pausatu nintuen ere biga eta eta ez da aipatia izan. Bon, espero nuen, ale aipatuko zituela presoak eta ez ditu bat ere haipatu. Zoin zen zure galdera? Menik biga pausatu nintuen bat preso erburuz eta bestia, eh, eh, bestian galde giten nuen eh, nolaz bere gobernua, teak bi urte eta erdi borukautza zuela eta nolaz bere gobernamenduak beti beti segitzen zuen uh, terrorismoaren kontra ez, ez gehiago. Ara, Meinen bo ez da, ez da kondian hartia izan. Gero kapde bielek ditu iduri galderak edo... Hara, xintesia bat egin duela, bainan baztertuz eh, nahi zituenak. Hala, hori da, xintesia kolet kapde diputatu sozialistak artetik ere. Jaiteko, aski arrozela eh, ikusten zen, konten zen, hor, bere laguna baitzen, eh, Christian Tobira, ala erraiten zuen, urbiletik unkitzen, tu erraiten zion, beraz urbileko, urbiltasun hori ere azpimarratu du diputatuak berak, batzuk ere kritikatu dute, eranez bere publiztate egiteko eh, karrarazi zuela ere bereziki tobira. Eh, Michel Esteban eh, beraz berak ere baloratu du kontentzen mintzaldi hortaz bereziki gaztei begira proposatzen dituen reformetaz eta bereziki biktimei begira ere biktimen laguntzeko proposatu nahi duena baloratzen baitu bihitz hemen tobirak erraiten Mais sans mettre la victime là où elle ne doit pas être. On ne doit pas faire reposer sur les épaules de la victime, ni par exemple la peine qui doit être prononcée. Ça n'est pas à elle de le faire. Euh, et selon son préjudice, ça n'est pas la peine qui répare. Et notamment quand il y a perte d'une personne chère, aucune peine ne peut réparer cela. Aucune. Donc il faut respecter la victime, il ne faut pas l'essentialiser, c'est-à-dire il ne faut pas la coincer, l'enliser, la bloquer dans un état. biktimen euh, gaia aipatzeko eta bi... Emozionia ere aipatzen zinuen, bai. ostion? hori ere entzuten da, eh, emozioa eta eh, bon, publikoaren aldetik. Hala ere bihitz mustik, eh, zedanik pixkat ahitu nau ez, eh, jari zen hor eh, mustik Groland kanalpuseko aurkezlea, irringarri gisa ikusten duguna, eta be, galderari erantzun du, zergatik hor zen. Euh, C'est plus ma place là qu'ailleurs, oui, mieux avec eux qu'avec euh, les quenelles et tout ça. Il se trouve que Christiane Taubira est socialiste, hein, je crois, donc... Euh, comme nous étions invités, nous étions euh, côté socialiste. J'ai tenté de leur expliquer que Dieu n'existait pas, mais ils n'ont pas voulu me croire. Hori kanpo, kanpokoa erraiten zuena, beraz, pixkat posizio bitxia, pixkat dienatu zen, eh, galderarekin, ea, eh, ze izen hor François Maitearen ondoan eta beste sozialisten berleroan, VIP gune hortan. Eta aipatzen, aipatu ditugu autetxiak eta pertsonalitateak, nonbait, eh, mustik bezalako bat ez baita autetxi bat. Publikoan ere, nor atxemaiten zen? Bo, ikusten zen, ala ere bere sustengatzaileak zirela, le Baskoz elkarteko batzu ere ikusiali izan dira, beraz, eskontza eh, denen eskontza ere, pixka bat, eh, segitu zutenak urbiletik, eta gazte batzu, guti batzu, uskaldun bat atseman dut, hortzi murua eta berak bere eh, ondurioak edo emaiten ditu. Be, ikusitugu aurresku bat, hitz batzuk euskaraz izan dira, baina kultura identitatea behin baino gehiagotan aipatu dute zehaztu gabe, Baina gero konjetuki ez dute deusei batu eta egia da bai honara etu jirik eta jakinik e, ze gertatzen ari den hemen. Eh, eta justizia ministroak eh, zehazki ez, ez mezu batek hartzea horren inguruan, be, a, aski, aski lagia dela. E, nire ustez, nire ustez e, erakusten du be, egiazki e, ez dela fe, gai horretaz ez hitz egiteak haientzat politikoki ez duela inongo eraginek. Zerbait itxu egiten zinuen berezi? Be, bo, nahi eh, zen nahiko genituzke, gero konkretuki be, nuen, uh, eh, ilusio handirik, baina eh, egia da uh, justizia ministro bezala eta genera ikusten baita gai batzuetan uh, aski postura uh, aujerakoia edo erakusten duela justizia ministro bezala. Be, pentsatzen, nuen berdin izaten aldela bide bat frantxez gobernuaren zat urratxak ematen hasteko Euskal Gaien inguruan, uh, baina iduridu mementuan ez dela olakorik. Etxeratek ere salatu duena azkenean hor manifestazioan, ejan eh, bezala izan zelarik ber momentuan eta tobiraren itzik ez dutela entzun salatzerakoan. Eskualegian izan ki eta lotura egiteko azken soinuarekin, ez da galderarik izan hemengo gaietaz presuetaz adibidez. Be, hori da, eh, kolet kapdevielen gain zen beraz galderak egitea, eta momentu batean, eh, nik ere eh, esperantza bat ikusi dut galderak etorri baitira presondegien inguruan, presoen egoeraren inguruan, eh, preso zaharenak aipatu dira, eta erien, eh, e, preso diren erien kasua eta kondena luzeak galdera bazen, baina etzen egana adibidez hemen Euskal Herria mazirela olako kasu batzu, baina erantzuna, bon, zinez segonda iran eta interes handirik gabe uh, maleruski, ala. Kasetariek egin izan dituzue? galderak ez mm. egia ejan bat ere uh, erraeten nuen bezala astapen batean sekuritatea hor uh, zen atope, eh, ba, polizia denetan eta bere ingurukoak ere hor bere inguruan beti, finitzea meraz fite partitu dira eta kazetariak fite urbildu gira eta ala ere berria kazetako nora arbel saiatu du galdera bat egin egitea jakinez bazirela hor uh, jendea initz tartean eta tartean ere kolet kap de biel entzutenera, egazkina ipatzen. Question. Non, pas de question. Merci beaucoup. On doit y aller, on a l'avion. On a l'avion. Juste pour le, pour le rapprochement des prisonniers politiques parce que pas le temps là. Euh, pas, dans des conditions pareilles. Si on peut se poser, je veux bien, mais pas dans, pas dans des conditions pareilles. Olako kondiziotan ez, baina pausatzen albagira bai, baina fite eginda, dena itxik dute, kazetariak pusatu gaituzte, eta tubira joan da. Ala ere, konfirmazioa ukaniz ahal izan du berriako uh, kazetariak, tubirak berriz etortzeko asmoa du Euskal jarrera bai, baina niduriz, be, galdera hori erantzun bat eh, ekarri nahian ere etortzeko asmoa duela errandu. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Eta ez mamitik uruntzeko, baina inguruan ah, izan dira gertakariak eta errezebitzeko, aipatu duzu kanporatziak edo kanporaketak izan zirela. Be, Prisezki, uh, eh, zoin izan dira horren inguruko mugimenduak? Bon, orduan, lehen ikasteko manif purtuz delakoak, hor ziren salatzeko tobira eta denen ezkontza bihitze eh, kanpoan entzuna izan ditugun soinuekin. Fiskatze urgunago egiten girela, eh? eh erdi haroko garaietarat, baina hor ziren, beraz, eh, zerrezen hain aintzinean artetik erraiteko ere gukukan dugun oar eh, bi kasetari ginen, zerrezen lehoen gibelean eta... Bi neska edo bi emazte? Bai, bi emazte, eta momentu baten zerrez batek janda oku, zeiz izte hor, joan hortik, hemen ez da bordel bat, ez da ah. puta ah. etxe bat, puta etxe bat, beraz, gu puta bat zuen zat hartu gaitu, azpimarratzekoa, kontrolak izan direla beraz, Uh, umorea ere izan da dalen suprefetarekin, eh, initz ezagutzen duguna baionako suprefeta, momentu batean, mintzaldia moztu baitu. Toute sa place dans le code de procédure pénale. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il faut partir Non. non. bon. Qu'est-ce qu'il nous fait euh Non, parce que ma vie, depuis que je suis ministre, ma vie est telle que on passe Zergatik euh, <laughs> euh, moztu euh, du? Iakitela alda? Nahi mauzu, eto rida, dalen su prefeta diautsida eskaleretatik eta tobira mintzu zelarik gindu lako jistu bat ordulariarekin lariarekin, moztu du eta denak irri egin dute, denak pixka bat trufatu dira. Ion behar zuelako edo? Ba, ja, askifti jo marra da, dalen su irri egin dute. Opari hain ditu uh, tobirak, xokolateak, loreak eta makila bat, eta ostut horrek ilan bukatzen aldugula uh, tarte hori, gomita tarte hori makila eder bat ukandu eta kolet kapdevielek errandu, eh, be opari horrek bazuela balore uh, importante bat termine en disant Que maintenant ce dit-on, eh, est gravé tout près de votre nom sur un maquila, Essina, Ekinesh, Eguna, L'impossible s'obtient avec Alors, effort. On fait beaucoup d'efforts. et Sina, Ekines, eguna, bon, egina, egina de delarik. Eh? impossible de dena, be, lortzen aldela eginez, de, ikusi dugu, egun hortan, eh, be, eh, ez duela gauza ondirik atera, behintzat, Christian Tobirak, eh, eta be, Euskal Herriari begira, beste zerbait gehiago, uh, itxoiten ginuelarik, eta zutelarik, eta, be, iduriz, ondoko, bisitan zerbait ekarri behar luke, Christian kantu birrak. Arantxa Milesker, argitasunak, xetasunak eta gertakari hori biziarazirik nunbait, ez ginen eh, han, eh, zonbaitzu, eta...